บุ๊กทูสี่สิบเก้าีวตกีฬาสปอร์ตคุณออกกำลังกายไหมบาวิชลิเซสปอร์ตมค่ะดิฉันต้องออกกำลังกาย da moram se kretati ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ idem u jedno sportsko udruženje เราเล่นฟุตบอล mi igramo futbal บางครั้งเราก็ว่ายน้ ponekad plivamo ำ หรือเราขี่จักรยาน ili vozimo bicikl มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา u našem gradu ima futbalski stadion แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย ima takođe i bazen sa saunom และมีสนามกอล์ฟ и има терен за голф. ทีวีมีอะไรดู Šta ima na televiziji? กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ Upravo traje futbalska utakmica. ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ Nemački tim igra protiv engleskog ใครกำลังนำ ko će pobediti ดิฉันไม่ทราบค่ะ nemam pojma ตอนนี้เสมอ กัน อยู่ trenutno je nerešeno ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม sudija je iz Belgije ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ Sada se izvodi 11 terac เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ Go 1 prema 0